եւ խոսում է պատմությունը անհատները պետք է լռեն։ Աֆրա Բեն ներկայացնում ենք պատմության խոսքը։ Ջրաբերդը Միջնադարյան Հայաստանի հզոր ամրոցներից մեկն է, որը սակայն լիակատար ու համակողմանի ուսումնասիրության չի ենթարկվել։ Ամրոցի մասին ամենավաղ հիշատակությունը վերաբերվում է 620-ական թվականների վերջերին Խաչեն ներխուժած խազարների ասպատակություններին եւ դրանց դեմ աղվանից կաթողիկոս Վիրոյի ձեռնարկած միջոցառումներին։ Տվյալները հաղորդում է Մովսես Կահանկատվացին իր աղվանից աշխարհի պատմություն աշխատության մեջ։ մեջ. Ամրոցը տեղադրված է Թարթար գետի ցախափին, Երիսմանկաց վանքից 5 կիլոմետր հարավ-արևելք։ Զբաղեցնում է շուրջ 0.6 հեկտար տարածություն, ծովի մակարդակից բարձր է ավելի քան 550 մետր։ Հայ մեծանուն պատմաբան Լեոն Գեղեցիկ ու պատկերավոր է ներկայացրել ամրոցի տեղադրությունը։ Մռավի արչևով խրող ձորերի մեջ պտույտ տալով հոսում է Թարթարը։ Նրա մեջ թափվում է մռավի կրծքից բխող մի գետակ, փրփուր թրղին, Խառնուրդի տեղում բարձրանում է միահարկու սեպացած ժայռ, որի կուրծն ու կատարը շրջափակված են հաստ պատերով։ Մարտը վիթխարի ու անմատչելի ժայռը բերդ է դարձրել եւ անվանել ջրաբերդ։ Այստեղ կան բազմաթիվ բնակարաններ, պաշտպանական խցեր, գետնափոր կացարաններ, պահեստներ, այլ նշանակության շինություններ։ Ամրոցի կենտրոնական մասում է գտնվում կլոր հատակագծով գետնափոր կացարանը, կառուցված անտաշ քարերով ու կրաշաղախով։ Հարավային կողմից հարմարեցված է ժայռաքարին։ Վերգետնյա բոլոր շինությունները հիմնականում ծառայել են որպես բնակարաններ։ Միջնաբերդը կառուցված է ամրոցի հյուսիսային հատվածում, բարձրադիր տեղում եւ վերաբերում է 17-18-րդ դարերին։ Այն իրականում մի ապարանք է բաղկացած մի շարք սենյակներից։ Արեմտյան սենյակաշարում երկայնական պատերով 3 կցասենյակներ են, գրեթե միաչափ, որոնք ունեն պահպանախորշեր, բուխարիներ եւ մեկական մուտք միջանցքից։ Արևելյան սենյակաշարը արտաքին պարսպապատերին է հարում երկայնական կողմով, շարքի միջին մասում առաջացնելով բաժանմունքներ։ Ամրոցի վերնամասում շրջակցով անցեկացվել հենապատ, որը բազրիքի դեր է կատարել։ Հարավ-արևելյան եւ արևմտյան կողմերից Փարիսպնեն ունեին դիտակետեր։ Պարսպապատերը բավականին լավ պահպանվել են ամրոցի հարավ-արևելյան եւ հարավ-արևմտյան կողմերում, ինչպես նաեւ հյուսիսային հատվածներում։ Հյուսիսային կողմի պարսպաշերտի վրա կառուցված են երկու աշտարակներ, որոնք հսկողության տակ են պահում ամրոցամերձ ճանապարհը։ Ջրաբերդի ամրոցն ունի միայն մեկ մուտք՝ Պարսպի պատով։ Ավանդությունը պատմում է, որ մի անգամ սով է ընկնում pašարված բերդի մեջ, բայց գտնվում են քաջեր, որոնք դուրս են թափում բերդի շինարարության համար ամբարած կիրը, փռում են եւ սկսում քամել մաղերով։ Պաշարված ճշնամին կարծում է, թե կիրը ալյուր է, հուսահատված քաշվում է եւ հեռանում։ Մուտքի պատերը այսօր էլ պահպանվում են։ Այն գտնվում է հենց թրղիի թարթարին միացման վայրում։